2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին աննահանջ պայքարի ելած բազում հայորդիների շարքում էր ավակ սերժանտ Գրիշա Մանասի Բալայանը։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք նրա մասին։ Միշա Մանասի Բալայանը ծնվել է 1990 թվականի օգոստոսի 28-ին Մարտունի քաղաքում։ 1997-2007 թվականներին միջնակարգ կրթությունը ստացել է Մարտունու Նասոն Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ 2008-2010 թվականներին պարտադիր զինվորական ծառայություն է անցել 3-րդ պաշտպանական շրջանում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանում։ Մայրը Արմեդա Բալայանը ցավով է վերհիշում որդու մանկությունը։ Գրիշա ստամփ ցելը բոլորս շատ էինք սիրում նրան։ Ամուսինս 1912 թվին զոհվեց։ Գրիշան ծանր մանկություններ ունեցել։ Մեծացավ, բայց կոտրված սրտով։ Նրա աչքերում թախից կար։ Որդիս բնավորությամբ շատ համեստ, խելոք, հավասարակշռված, ընկերասեր, ուշադիր էր ընտանիքի նկատմամբ։ Գրիշա շատ էր սիրում սպորտը, զբաղվում էր մշամարտով եւ ուներ պատվավոր գրաված տեղեր։ Որդիս ամուսնացած էր։ Կինը, Լիանա, որդիները, Սամվելն ու Սևակը։ Մենք բոլորով միասին ենք ապրում, թե որպես որդի, թե որպես ամուսի, թե որպես հայ, շատ ողքատար էր ընտանիքի նկատմամբ։ Տան բոքսերը իր վրա էր որդիս շատ աշխատասիր է։ Ամսվա մեջ 14 օրը ծառայության մեջ էր դիրքերում, իսկ մնացած ազատ օրերը, որ պիտի հանգստանար, աշխատում էր տեղը չեր գտնում։ Ոսկի ձերքեր ուներ որդիս եւ հասկանում էր տարբեր բնակավարի գործերից, էլեկտրականությունից, շինարարությունից, աշխատում էր, քանի որ նպատակները մեծ էին։ Ցանկանում էր պատվով կարողանալ ворթիներին հասնել իրենց նպատակներին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, այնքան շուտ դուրս եկավ, որ չհասցրեց գոնե հրաժեշտ տալ։ Պատերազմի օրերին առաջնային է համարում ծառայողական պարտականությունների կատարումը։ Ընտանիքի հետ օրվա ընթացքում հազիվ մեկ անգամ հասցնում խոսել որդիս վստահ էր, որ հաղթելու է։ Հոկտեմբերի 23-ին սպասում էինք հերթական զանգին, բայց ավաղ ցավալի զանգ ստացանք։ Միջև օրս որդուս կորուստին չեմ հավատում։ Այսպես էլ սպասում ենք մենք մեզ խափելով։ Մեր որդիների ամորած ու հայնասեր գործերը պիտի կատարած անեն դիվանագիտական ճանապարհով թող պատերազմ չլինի։ Մեր այս փոքրիկները ապրեն հայրիկների, եղբայրների անմար հիշատակը հավերժ պահելով։ «2016 թվականին Գրիշան մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ Նույն թվականին ծառայությանը անցել երկրորդ պաշտպանական շրջանի երկրորդ գումարտակում որպես կապի դասակի հրամանատարի տեղակալ։ Ընկերներն ու նրան ճանաչողները Գրիշային ներկայացնում են որպես համեստ, ազնիվ, հանգիստ եւ բոլորին օգնության հասնող երիտասարդի։ Ընկերներից Մհեր Հակոբյանը Գրիշայի մասին խոսում է ներկայով։ Գրիշայի հետ ծանոթ եմ 2006 թվականից եւ առաջին իսկ ծանոթացման օրից այնպիսի տպավորություն էր, որ իրար հետ ծանոթ ենք երկար տարիներ, քանի որ ուներ այնպիսի լավ բնավորության գծեր, որոնց մասին կարելի է խոսել շատ երկար։ Որպես ընկեր, որպես մարդ, որպես զինծառայող, բոլոր բնակավարներում նա իրեն դրսևորել էր դրական կողմերով։ Նվիրված էր ընկերներին։ Փորձում էր միշտ ինչ որ հարցով օգտակար լինել, թեկուզ չնչին ֆիզիկական աշխատանքով։ Որպես հայրենիքի պաշտպան իր արժև դրված խնդիրները կատարում էր բարձր պատասխանատվության զգացումով եւ նույնը սերմանում էր իր զինակից ընկերների մեջ։ Քանի որ նրա նվիրվածությունը հայրենիքի պաշտպանության գործում իր հատկանիշներին բնորոշ է, մեր տղաները ապացուցեցին մեզ եւ աշխարհին, որ կարող են կռվել միջև վերջին շունչը եւ պաշտպանել հողը հայրենի։ Մեր պարտքն է իրականություն դարձնել նրանց իղձերն ու նպատակները, կառուցել հզոր անվտանգ զարգացած երկիր, փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրյալներին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը, Գրիշայի գումարտակը զբաղեցնում էր իրենց վստահված մարտական դիրքերը։ Հոկտեմբերի 22-ին Վերին Դլղարդա կոչվող հատվածում մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ ճշնամին թիրախավորում է նրանց գտնվելու վայրը եւ սկսում հրթիռահրետակոծել։ Գրիշան փորձում էր օգնել դուժած ընկերներին, բայց ավաղ Տշնամի շարունակում էր հրթիռահրետակոծել։ Հոկտեմբերի 23-ի գիշերը իր զինակից ընկերների հետ զոհվում է նաև ավակ սերժանտ Գրիշա Բալայանը, ստանալով բազմապեկորային մահացու վնասվածքներ։ Իդեպ Գրիշայի հայրը նույնպես նահատակվել էր հանուն հայրենիքի Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Դեռևս 1992 թվականին։ Քույրը Հասմիկ Բալայանը եղբոր մասին խոսում է կարոտով ու հպարտությամբ։ Եղբայրս տան հոգորներ, շատ ենք սիրում նրան, տարբերվում էր բոլորից, համեստ էր, ընկերասեր, նա իմ հենարանն էր, իմ մանկությանս ընկերը, Ժամերով իրար հետ խաղում էինք, ճարաճճիություններ անում։ Պահել է եղել, երբ չնչին բաներից վիճել էինք, բայց մեր վեճերը երկար չէր տևում։ Շատ էինք կապված իրար հետ։ Ինչ որ գործ սկսելուց միշտ խորհուրդ էր հարցնում։ Նույնը ես էի անում։ Իղբայրս շատ պարտաճանաչ էր, սիրում էր իր աշխատանքը։ Մեծ պատասխանատվությամբ էր վերաբերվում իր արջև դրած յուրաքանչյուր առաջադրանքին։ Մասնագետ էր, իր գործում։ Մի տեսակ շատ լուրջ է, ոչ իր հասակակիցների նման։ Երբ հայրս զոհվեց, եղբայրս երկու տարեկան էր։ Միգուցե հենց այդ էր պատճառը, որ նա այդքան լուրջ էր, հայացքը մտահոգ։ Շատ հարցեր էր տալիս որս մասին։ Ես ու եղբայրներս էլ պատմում էինք այն, ինչ հիշում էինք։ Շատ էր սիրում ворթիներին, Սամվելին ու Սևակին։ Խաղում էր նրանց հետ, կատակներ էր անում Մի անգամ փոքր որդին չարաճճիություն արեց։ Ես էլ հարցրեցի. «Թե «Դե ինչու չես նախատում երեխային»։ Նստեց կողքս, շփտալով ասաց. «Գիտես, քույրս, իմ երեզանքներից մեկը այն է, որ իմ որդիներին տան այն ամենը, ինչի պակաս միշտ ես ունեի, այսինքն հայրական սեր, լինել որդիներիս հենարանը»։ Ասաց, «Ոչինչ, թող այդպես մեծանա»։ Դեռ փոքր եմ բայց հավա չհասցրեց երազանք իրականություն դարձնել։ Չարաբաստիկ պատերազմը ամեն ինչ կիսատ թողեց։ Բացվեց այնպես, որ եղբայրս կիսեց խորոշ ճակատագիրը, գրեթե նույն հասակում։ Ծակուն տարիքում զոհվեց։ Դե շատ անելիքներ ուներ, մեծ նպատակներ կային։ Ինձ էլ ճակատագրից բաժին հասավ սկզբում լինել հերոսի աղջիկ, հիմա էլ հերոսի քույր։ Գիտեմ, եղբայրս արենիքի համար զոհվեց նա տվեց ամենաթանկը, իր կյանքը։ Ինձ համար գրիշես միշտ ներկա է, որովհետև նա ապրում է իմ սրտում, իմ մտքում, իմ հուշերում։ Գրիշայի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Ջերմուկ քաղաքում։ Իսկ 2021 թվականի օգոստոսի 25-ին նրա աճյունը տեղափոխվեց ծննդավայր Մարտունի եւ վերահուղարկավորվեց քաղաքային գերեզմանոցում։ Կինը Լիաննա Բալայանը այսօր երկու ворթիներին փորձում է դաստիարակել հոր խրատներով Ես Գրիշայի հետ ծանոթացել եմ 2008 թվականին։ Շամգետային ծառայությունը ավարտելուց հետո ամուսնացել են 2010 թվականի հունվարի 20-ին։ Մենք շատ հաշտ երջանիկ ընտանիք էինք։ Ամեն ինչ մեր ընտանիքում իրար հասկանալով, իրար զիջելով էր լինում։ 2012 թվականին ծնվել է մեր առաջնեկը՝ Սամվելը։ 2014 թվականին ծնվեց երկրորդ տղան՝ Սևակը։ Գրիշան այնքան ուրախ էր, հպարտանում էր իր զավակներով, իր ընտանիքով։ Գրիշան որպես հայր, որպես ամուսին միակն էր ու անգրկնելին։ Հոկտեմբերի 22-ին երեկոյան ժամը 23:00-ին Գրիշան զանգեց ընտանիքի անդամների, բոլորի հետ խոսեց։ Ես հետո հասկացա, որ այդ զանգը սովորական զանգ չէր, նա զանգել էր հրաժեշտ տալու մեզ։ Զգում էր, որ կարող է դա լինել մեր վերջին խոսակցությունը։ Այդ ժամանակ նրանց գումարտակը մարտական առաջադրանք ստացան եւ պետք է օգնության հասնեին մարտի դաշտում գտնվող զորքին։ Նա զոհվել էր հոկտեմբերի 23-ի լույս գիշերը։ Զոհվելու լուրը մեզ մեկ օր ուշ հասավ, որը հետև թեժ մարտեր էր տևում եւ մարմինը մնացել է չեզոք գոտում Հաջորդ օրը լուսաբացին կարողացան հանել, նոր մեզ հայտնեցին այդ չարաբաստի կլորը։ Աշխարը փուլ եկավ գլխիս։ Մի պահ կորցրեցի ապրելու իմաստը։ Մեր երազանքները կիսատ մնացին։ Մենակ ворթիներս ինձ ապրելու ուժ տվեցին, եւ ես պարտավոր եմ Գրիշայի երազանքները իրականություն դարձնել։ Գրիշա Մանասիբալայանը հետմահու ապարքիվատրվել է մարտական ծառայություն եւ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Գրիշա Մանասի Բալայանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։